ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปเต ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น อิจิตังปฏิตัง ตุมหัง ขออิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพบุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโดปนาราโสยาธา เหมือนประจันในบันเพ็มณีโชติราโสยาธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิติโยวิวัจันตุ อันเป็นไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโควินาสันตัว โรคทั้งปวงของท่านจงหาย เตปวัตวันตะลาโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีเดกายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาตนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง ทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตธรรมวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเดวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพะโสติปวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินอายุโดมนานโนติโรวันนาโทปฏิปานันโด สุขังจัตตาตเมตะเยสุขังโสอติกาจเตอายุนดัตวาพลังบันดังสุขังจัปฏิภาณโด เดกายุยาสบาโหเตยัตตายัตุปปัสสติ ติอโลกยาปรมารภาสันตุทีปรมาตนังวิสาปรมายตินิพานังปรมังสุขัง